50 languages. 7. เลูหมายเลข สังเขกลุดิฉันนับนานูเอนิสุเตเนหนึ่งสองสามันดู ಎರಡು ಮೂರು ดิฉันนับถึงสาม ನಾನು ಮೂರರವರೆಗೆ ಎಣಿಸುತ್ತೇನೆ ดิฉันนับต่อไป ನಾನು ಎಣಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇನೆ สี่ ห้า หก ನಾಲ್ಕು ಐದು ಆರು เจ็ด แปดเก้า เยลูเยนตูอมบัตตูดิฉันนับ นานู เอนิสุตเตเน คุณนับ นีนูเอนิสุตติยาเขานับอาวนูเอนิสุตตาเน หนึ่ง ที่หนึ่ง ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯದು สองที่สอง ಎರಡು ಎರಡನೆಯದು สามที่สาม ಮೂರು ಮೂರನೆಯದು สี่ที่สี่ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ห้าที่ห้า ಐದು ಐದನೆಯದು ಹಕ್ ಟೀ ಹಕ್ ಆರು ಆರನೆಯದು ಜೆತ್ ಟೀ ಜೆತ್ ಏಳು ಏಳನೆಯದು ಪ್ಯಾಟ್ ಟೀ ಪ್ಯಾಟ್ ಎಂಟು ಎಂಟನೆಯದು 9ที่9 ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತನೆಯದು